et introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem meam, et introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem meam.